kwa mbere genekezo rya cumi kwezi kwa mbere mwaka wa bibiri na mirongo na kabiri ni amakuru avuga kuri uno mutaga tuyahera ku ngingo zikurikira abanyagihugu bahora bakora urudandazwa rw'isombe nabotse ibigori mu mabara atandukanye intara ya Bubanza bavuga ko ingingo ya buramatari ihagarika urwo rudandazwa izahora zigurwa amafaranga amajana atanu ubu zikaba zigurwa amafaranga igihumbi abo barimyi bakavuga ko imiti bakoresha mu gupoma atacu yafashije mu ntwaro muri komine nyabiraba bakavuga ko abo barimyi batarira busema bakamenyesha bakamenyesha ko bari kubasaba nabo nyene abafundi b'indimo ko bofasha kugira ngo baronke imiti yoshora gutuza ubwo bukoko muri misago yarashitse mu nyabiraba twaducamo n'umusana ko bwera bwera ko muguma butembera utwo dukoko twera tuvugwa n'abo baremye ngo nitwo tugeramye imirima y'intore muri ako karere ka nyabiraba abo baremye bakamenyesha ko ibyo byatumye umwimbu ugabanuka kubera ko amashugwe acahunguruka ubu uyu mwimbu wifashe nabi kubera intore zaratewe n'indwara hariho ubukoko butera ku ntore ugaca usanga rero amashugwe arahungurutse bityo abafundi bindi baduha imiti mugabo ubukoko ntibuhera hari ibintu byitwa ubikushuri ku ntora ugasanga zagiye kubikushuri tubituye baraduha imiti mugabo nta dupompa nta gihinduka uhagaze ahantu usanga ku mutwe urabona ko nabwo ariko baratondeye ku ntora usanga bwuzuye nawe pompa umuti ntibupfa iryo gabanuka ry'umwimbu w'intore ryatumye ibiciro biduga umutekero w'amajana atanu usigaye agurwa igihumbi nk'uko bishikirizwa n'abo barimye twandura igihumbi amajana atanu hambere z'igihumbi twandi amajana atanu zuza amajana atanu ariko twandi amajana abiri icokoko bahinga b'indimo bakatwara imiti baduha imiti kugira ubukoko turaye ko bwogabanuka ku mirima yacu mu ntwaro bakamyesha ko abo barimyi batarira busema bakemeza ko umwimbu wagabanutse mu gihe ako karere kimbuka cyane intore Nsabimana Eric umuhanuzi wa Musitanteri wa komine Nyabiraba agejwe ubutunzi n'iterambere agasaba nawe ababijejwe gufasha kugira haboneke imiti yofasha mu kwica utwo dukoko intore ziragwara cyane muri no minsi zaratewe n'indwara ubwo bukoko bavuze ntibabeshe ugasanga rero n'umwimbu ukiba muke bararondeye imiti mugabo ariko turabona ko iyo miti isendwa kugeza ubu rero cyo dukora turiko dusaba ababijejwe kugira ngo kumbure bongere barondere umuti ushobora kwica ubwo bukoko wajeje intwaro muri komine Nyabiraba agatera kamo abaremye kutadebukirwa mu kurima icyo gitego harakoze mugenzi wacu Moyide Misago mu bijanye n'amagara y'abantu mu ntara ya Gitega amafaranga yaba bimiliyardi munani niyakenewe kugira ngo ibitaro mpuzantara by'Igitega bisanugwe byashikirijwe kuri uyu wa mbere na buramatari w'intara ya Gitega mu birori byo gutanguza yubire y'imyaka ijana ibyo bitaro bimaze kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo ibiri na kabiri Vena Manirambona hakaba atera kamo abagwizatunga n'abasanzwe bafasha ibyo bitaro guterera kugira ngo inyubako nshasha zigiye kubakwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe uburaro n'inyubako ubuha zubakwe ibyo bikorwa bikaba bizorangira mu kiringo cy'amezi 15 na mu bijanye n'ubudandaji mu ntara ya Bubanza ingingo ya buramatari w'intara ya Bubanza yo kubuza urudandazwa rw'isombe no kotsa ibigori ku mabarabara no mu masoko atandukanye muri iyo ntara yatanguye kujya mu ngiro kuva kuri uno wa mbere bamwe mu bahora bakora urwo bavuga ko iyo ngingo ije kubashyira umukanda munda nda bagasabura amatari w'intara abanza kuyibangira ko uh, tuburondeye buramatari w'intara yabanza akaba atabyishya yashimye kutubwira Cleophase Nizigimana yatwishuye ko eh, ku telefone ko iyo ngingo ari ntabanduka iyi nkuru tukaja kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma kuwa gatandatu n'uw'Imana naho abantu ugasanga ni benshi kuko haba hari amahiganwa kigenderwa n'abana urwaruka hamwe n'abakuze baba abakinnyi cyangwa abarorerezi abantu benshi harimo Claver Hacimana icegera c'urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi barashima ko cyasubiyemo kubakwa neza mbere nk'uko bivugwa na Claver Hacimana kikaba ari ca mbere cyiza mu ntara zo hagati mu gihugu ariko bose baranegura ingene n’ikibanza nk’icyo kigendegwa n'abantu benshi atatuzu twa umwe tuhari bigatuma nk'abana no gwaruka bituma aho babonye na cyane cyane umwanda muto kuri uyu w'imana mu rukino rwa nyuma w'umupira w'amaboko basiketiboro guhiganwa yitiriwe renaissance icegera cy'urongoye sidabu nawe nyine yasabye ko kwihutirwa kubakwa utuzu twa sugumwe na bujya hagiye kubera inkino nyinshi z'ihiganwa ry'igihugu rya basiketiboro musitanteri wa komine ngozi joseph martin bucumi akemera ko mu kiringo cy'ukwezi ubwiherero ubuzoba bwabonetse ingozi tonari muzagara hadiyo isanganiro arakoze mugenzi wacu apolineri muzagara amakuru tubateguriye arabandanya mu bijyanye no kwitunganiriza imigambi bamwe mu rwaruka rwo ku mutumba wa muyaga muri komine n'intara ya cankuzo bavuga ko bafise ibibazo byo kwiteza imbere bemeza ko ingubu n'ubumenyi babifise ariko bakabura uburyo ariko hari n'abandi bahisemo kwiyungunganya mu burimyi umuhanuzi wa buramatari ajejwe iterambere ahamagarira ugugwaruka muri rusangi gukorera hamwe mu ntumbero yo kwiteza imbere mu kurindira ko baronka uburyo bwo kubasahiriza inkuru ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eline Bere nibigira inkuru ya karimanzira umuyaga ku mutumba wa muyaga ibyo dukora turashaka kubikora kuri uwo mutumba wa muyaga hari urwaruka rumwe rwemeza ko ruri ku kivi urundi nabwo rufise ibibazo byo kwiteza imbere runo rwaruka aho tubasanze bariko banywa inzoga bita umugorigori bati “Twaraburaniwe, turabura icyo dukora kubera ukubura uburyo aha imiyaga ku mutumba wa muyaga ibyo dukora turashaka kubikora imitwe turayifise nko kudandaza n'ibiki mugani nta mutahe ugiye kurondera ingurane ntaho yigurana ibyo kurima ntiworima ntiworonka n'uwo mutahe wo kurimisha ahanga usanga izimbye ibibazo twe dufise ni uko ko gukena agafaranga nyine kugira twibesheho nta bindi bibazo dufise tworonka nk'ishyirahamwe nyine bakaza baratukurana nyine wasanga tubayeho neza n'abamaze amashuri ni benshi bicaye ngaho nyine nta n'akazi bafise n'icyo kiyedi barakirondera bakakibura uyu we yahisemo gukora akazi ko gufasha abubatsi edmaso mu rurimi rw'igifaransa avuga ko bimufasha kwikenura je nikorera akazi k'akayedi nyene niko kambeshejeho ndashobora kuronka gahuzu nambara n'ingene mbaho uwo munsi naho biri uko hari n'abandi bamaze gutera intambwe muri koperative y'uburimyi nk'uko uno mwigema abyigana nifuza yuko tworonka ahantu dukorera hagutse nk'imirima tukaronka n'imitaha y'ukongereza urwo rwaruka rutagira uburyo bwo kwiteza imbere rusaba gushigikirwa uyu wabyita kubayorera ibifaranga aha imiyaga ikintu cyo gukorwa kugira turonke amahera botuzanira nyine urwaruka ibifaranga bakatuyorera bakadushyira mu ishyirahamwe hanyuma tugatangura gukora ubuzima Ferdinand Birahanyi umuhanuzi wa buramatari wa Cankuzo ahanura urwaruka kwijukira amakoperative yo kwiteza imbere bakarindirira uburyo ku kivi twebwe ku rwego rw'intara icyo dukora ni bakurikiranira hafi ikindi dukora nk'imigambi ije kugira ngo izamure urwaruka turaheza tukayishyira kuri urwo rwaruka nyine icyo tubahanura kandi dusaba urwaruka ni uko rwokwijukira kuja mu makoperative rugakorera hamwe ikindi ni uko nyine urwaruka rwokumva yuko rushoboye ikindi tubasaba ni uko bokunda igihugu urwo rwaruka ruhurikiye muri koperative y'uburimyi aho imuyaga mu ntara ya Cankuzo rukaba rufise ikonti mu ibanki y'urwaruka bije bagategekanya gusaba y'ingurane kugira bagura ivyo bakora harakoze mugenzi wacu herini beri nibigira kuri ino nkuru yaduteguriye mu makuru avugwa mu makungu tugaruke mu gisata cy'inkino naho hari inkino z'igikombe cya afurika eh, zibandanya kuri uyu wa mbere mu itsinda b isaha cumi umugwi nserukiragihugu wa senegare uja gukina hano wa zimbabwe urukino rurindiranye igishika n'abakunzi b'umupira w'amaguru ruja guhuza mahoke na gana yo mu itsinda c isaha imwe y'ijoro omendo wayo urukino rwitezwe cyane n'abakunzi b'umupira w'amaguru ni uruja gukinwa hagati y'igihugu cya maroc n'igihugu cya ghana yose yo mu itsinda rya se imigwi itamenyeranye cyane kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na munani imaze guhura inshuro zibiri gusa rimwe kuwa mirongo ibiri na munani nzero ibihumbi bibiri na munani mu gikombe cya afurika intsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa yatahukanywe na gana urukino rwa hafi iyo migwi iheruka gukina ni urwa kivandimwe rwakinywe kuwa munani ruheshi umwaka uheze rutahukanwa n'igihugu cya maroc ku ntsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa gana ufatiye kuri ibyo byaranze kahise k'iyo migwi biratahuritse ko itsindana ku bice mirongo itanu ku ijana nk'iryo tsinda nyine rya se umugwi serukiragihugu wa komoro ujya gukina n'uwa gabo isaha zitatu z'ijoro urundi rukino rukomeye rwibazwa ko rubikiye byinshi abakunzi b'umupira w'amaguru kuri uno wa mbere nyine ni uruje guhuza Senegal na Zimbabwe cyo kimwe n'urwa Maroc hamwe na Ghana iyi migwi imaze gukina inshuro zibiri gusa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rimwe mu gikombe cya Afrika irindi rimwe mu gikombe gihuza ibihugu by’akarere k'ubumanuko bwa Afrika inkino zose zatahukanywe n'igihugu cya Senegal harakoze omeha nduwa yo hadisangana rikaja kubashikiriza ikibiriraho urukino ruza guhuza Gabon hamwe n'amazinga ya Komo haza kuba igihe cy'isaha zitatu z'ijoro buraca bugacana yandi mu nkino imigwi cumi n'itandatu ni ikina umwaka kutashe higanwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere gitwa Primus League rikaba rikinwa mu mice ibiri ibyo bita phase aller retour Faransa commissaire de police Alexandre Muyenge arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB amenyesha ko umugwi utawukanye ikibanza cya mbere uronswa igikombe n'uburenganzira bwo guserukira Burundi mu mu nkino za Ligue de Champions zitunganywa ku mugabane wa Afrika buca yandi nkino na mugenzi wacu Jamahiviyane kumana. Inkino mirongo itatu na zibiri ni z'umugwi wose ukina higanwa ryo mu cyicaro cya mbere mu mupira w'amaguru gitwa Primus League ukina muri rusangi izo nkino zikaba zikinwa mu mice ibiri aho imigwi yose itegerezwa gutana mu mitwe hagati yayo ivyo bita phase are na retour mu rurimi rw'igifaransa bisigurwa na commissaire de police Alexandre Muyenge batazira Manarex arongoye Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kubijanye n'ukuntu ihiganwa ry'umupira w'amaguru ritunganijwe mu cyicaro cya mbere ariryo twita Primus League navuga yuko Primus League igizwe n'imigwi 16 iyo migwi 16 rero ikina mu bice bibiri icyo navuga ati fazale na fazero 2 ihiganwa iyo rirangiye hakurikira ibikorwa byo gutanga ubushimwe hisunzwe ukugene imigwi irushanya amanota ihiganwa rero riheze nk'ubu rizohera mu kwa gatanu riheze rero hacaba icyo twita classement wabaye wa mbere gushika kwa cumi na 16 ubushimwe bushimwe mu ico gihe bukaca butangwa Uwaramusi wa ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB avuga ko umugwi utahukana ikibanza ca mbere kuroswa igikombe nibasha y'imiliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi akaba ari naho ucuronka uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Ligue des Champions zitunganywa n'ishirahamwe ry'inkino ku mugabane wa Afrika CAF uzoba uwa mbere mu mwaka uheze yari yarose miliyoni mirongo irindwi na zitanu mm. ariko ubu azoronka mirongo itatu bace barushana kujya bahora barushanwa gushika kubateza kuronka ubushimwe komiseri do polisi muyenge ashikiriza ko abakinyi bigenjeje neza hamwe n'abamenyereza ko nabo nyene baroswa agashimwe kangana n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi muyo ntumbero nyene yo gutanga ubushimwe turatanga ubundi bushimwe rero ku bakinyi canke abamenyereza bigenjeje neza gusumba abandi aho no kuvuga nk'umunyegori mwiza yaranze iryo higanwa gusiganwa araronka miliyoni imwe y'amarundi mhm. umukinnyi yabaye mwiza gusumba abandi nawe nyine akaronka miliyoni umwe hanyuma uwatsinze ibitsindo byinshi kurusha abandi nawe nyine akaronka ako gashimwe ngo kanaroswa kandi umwana kiri muto akina higanwa yigenjeje neza mu gihe cyiganwa uwo bita joueur de dorane mu rurimi rw'igifaransa hari n'uwo twita umwana muto akina yigenjeje neza gusumba abandi ari mu gifaransa bita révélation dorane nawe nyene nuko nyene araronka imigwi itatu ifata ibibanza vya nyuma inyuma y'ihiganwa ikimanuka mu cicaro ca kabiri igasubirirwa n'iyindi itatu iduga ivuye muri ico cicaro ca kabiri nk'uko uwo arongoye ishirahamwe ry'inkino z'umupira w'amaguru mu Burundi FFB abandanya abishikiriza mu migwi itatu ya nyuma nayo mm -hmm. itibuka mu cyicaro cya kabiri igaca ibisa itatu ya mbere yo mu cyicaro cya kabiri na ikaciduga ni ukuvuga imigwi iguma ari cumi n'itandatu muri bucana yandi y'inkino izokurikira komiseri do polisi alexandre muyenge azwi cyane ku kazina ka manarex azodusigurira intambamyi zikunze kwibonekeza mu itunganywa ry'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere rizwi ku izina rya primus ligi harakoze jamari viyanenge kumana ariko imbere y'uko dusozera no makuru tubabwira inkuru ijyanye n'ubudandaji abadandaza basanzwe bakorera ku gasoko gato kari ku ibarabara ryitiriwe repubulika muri zone nyakabiga baridoga ko imvura n'izuba byo none ibidandazwa byabo bagasaba ko kubimurirwa mu kibanza bari bemereye kubimuriramwo umukuru wa zone javuvendi ho ku amenyesha ko icyo